23 su sata. Sova Info. Otvorena je 16. po redu akcija Dani zdravlja u organizaciji Studentske udruge Medicinskog fakulteta FOS Medri. Na Jadranskom trgu studenti su mjerili tlak i šećer u krvi i na taj način informirali građane o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa koji su veliki problem današnjice. Cilj projekta je edukacija cjelokupne zajednice te usvajanje pozdravlje korisnih i mijenjanje pozdravlje štetnih navika te aktivno uključivanje studenata u promicanju prevencije. Kako je protekao današnji dan te više o kardiovaskularnim bolestima i prevenciji konferenciji rekla je Lara Kuzmanović, studentica Medicinskog fakulteta u Rijeci i voditeljica projekta. Kardiovaskularne bolesti su veliki problem današnjice, jedan su od vodećih uzroka smrti kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Ova akcija potiče građane na redovite kontrole kako bi spriječili kardiovaskularne bolesti i njihov razvoj, također um, razvijenje simptoma. Današnji odaziv je bio vrlo dobar, napunili su se redovi, pristupila akciji 300 ljudi. E, ljudi uvijek puno pitaju i mi smo uvijek spremni odgovoriti. Više o akciji Dani zdravlja poslušajte u Sobi Info Plus. Thank you. Otkrića. Naglašena je tema ovogodišnjeg 16. festivala znanosti koji će se održavati u više od 20 gradova Hrvatske. Više od 150 događanja odvijaće se na 23 lokacije u gradu Rijeci u organizaciji udruge Zlatni rez. Bogati program obuhvatit će sve uzraste. Infoštant festivala znanosti nalazit će se na Korzu od 11. do 20. travnja 2018. u razdoblju od 10 do 15 sati. Otvorenje festivala znanosti bit će 16. travnja u gradskoj vječnici grada Rijeke s početkom u sati, a detaljan program festivala nalazi se na stranici festivalznanosti.hr. Prevladavanje straha od javnog izlaganja besplatni je tečaj za studente Riječkoga sveučilišta koje organizira psihološko savjetovalište studentskog centra. Tečaj uključuje šest susreta koji će se održavati četvrtkom od 15 do 17 sati, a započet će 19. travnja 2018. Tečaj će se održavati u prostorijama SSC-a na Građevinskom fakultetu. Prije uključivanja studenti moraju doći na jedan individualni razgovor u svrhu bolje procjene problema te kako bi dobili detaljnije informacije o sudjelovanju u tečaju. Broj sudionika je ograničen, a prijave se zaključuju danas u ponoć. Prijavnicu i dodatne informacije potražite na ssc.uniri.hr. Videokonferencijski prijenos prve sesije Zagrebačkog foruma za kognitivnu znanost održat će se u organizaciji Centra za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta u Rijeci i Zagrebačkog foruma za kognitivnu znanost. Predavanje će održati profesor Mark Turner i profesor Francis Steen pod naslovom Big Data Science for Research in Multimodal Communication. Događanje će se održati sutra u 18 sati u predavonici 104 Filozofskog fakulteta u Rijeci. I vrijeme sutra, dijelomice sunčano uz promjenjivu oblaku, oblačnije će biti u prvom dijelu dana te uz malo kiše. Puhaće većinom umjereno jugo, najniža jutarnja temperatura bit će od 11 do 16, a ona najviša dnevna većinom između 17 i 22 Celzijeva stupnja. S ovu info uredila Jelena Matanović.